Duela sei urte Maider Rostegi eta Max Brisson iritsi ziren lehen lekuan Gislen E eta Gilafiten aintzinean, argiki eskuin bozkatzen den egia baita miagitze. Maina horten, anistasuna eta ezberdintasuna hautatzeko parada izango da zazpi bikote orkesten baitira. Bistan dena gaur egungo kontseilari den Max Brisson eta Martin Valtz erriko etxeko bigarren asuanta dena. Maidera jostegi eskualdeko bozetan aurkezten baita. Baina, auta hori erriko etxekoarena izango da. Ordezkarietan, Antzezil Duran Purbiz eta Adrien Buduz biak jostegiren kontseilari. Jakin Max Brissonek bosgarren agintaldi hau kango Je suis heureux d'être dans une équipe qui allie l'action du département que je porte depuis euh, à Biarritz et puis l'action de la ville. Nous allons la mettre en synergie. Nous allons essayer de construire ici à Biarritz un parcours le plus simplifié possible pour celles et ceux qui ont besoin du soutien de la ville ou du département. C'est l'idée finalement d'un guichet unique entre les services du département et les services du centre communal d'action sociale. Est-ce que Robert Saleh a EHB etiketarekin aurkezten baitira maialen fotux eta Serge Betielu politikan hasi behiak dira biak haien ordezkariak ainamari grenie eta reno davan izango dira entzuten dugu preseski maialen fotux Konkretuki lehen aldia da presentatzen naizela eta ez da, ez da bitik irresa baina zait uh, oino behin badugu arazoa handi bat gazte uh, guti bada populakuntzaren euneko berrogeita hamarrak irurogoi urte baino gehiago ditu. Beraz, eh, pentsatzen dut uh, gaur egun hemen bizitzeko xantza dugunok eta abertzale, euskaltzale, ekologista, feminista girenok Be behar dugula gure lekua hartu eta behar dugula gure boza entzunara zi. Aspalditik uh, dira arduretan eta oartzen dira beraien politikak ze ondorio lagiak dituen gaur kario pagatzen duguna. Ezkerrean beti berdeetan ana eskura eta matxokaztean ELV eta generazioan.ez alderdien izenean, ogoita mairu eta ogoita mala urte dituzte politikan sartu berriak ere, jasko erriko bozetan Guillaume Barruken biarritz nouvelle vague zerrendan agertu ziren. Sur ce positionnement écologiste, en tout cas, il n'y aura qu'un seul bulletin vert le jour de l'élection, ça sera le nôtre. L'écologie aussi de façade, je crois que les citoyens l'ont bien compris, c'était terrible terminer les grands discours. Olatu berria nouvelle vague presaski Guillaume Baruken mugimendutik bi gaztetxoa orkesten dira, Saint-Clair Petit izeneko liseotara eta maoutao, Guillaume Barruken mugimendua utzi zuten preseski hauak erriko bozen Jean-Baptiste et eta Corinne Martino erriko kontseiluko oposizioko autetxi Independente dira, beren burua aurkezten dute Centroco, eta zentroko baloreekin, departamentuko gehiengotik urbil Jean-Baptiste Dusozoa. En tant qu'élu dans l'opposition à la ville de, Biarritz, on souhaite pouvoir apporter des solutions euh, départementales aux problématiques municipales qu'on a à Biarritz et vraiment de pouvoir euh, en quelque sorte travailler sur, euh, on peut dire, un contre-pouvoir euh, au sein de, cette municipalité pour pouvoir euh, avancer sur des projets majeurs de notre ville. Bikote côté hemen Isabelle Ozemerri eta Peio Abeberri, Didier Guillaume, ministro oiaren sustengua izan zen Abeberri erriko Bosetan, Isabelle Ozemerri bera Guillaume Barruken zerrendatik heldu da, La Republika March eta PNUB-koak dituzte ordezkari gisa. Peio abeberri entzuten dugu. Etxe bizitza, denentzat etxe bizitza, bon, duzte dugu, etxe bizitzaren batera sortu behar dugula, batera, le grenel, eh, du logeman hori sortu behar dugula, irailan denok batera, main batan ezagri behar gira, beraz kustea zer egiten aldugun, eh, stop handi bat, eh, geldi, erran behar dugu, ezin dugu hola segit, baita ere, be hori da departamentuaren zentzua ere bai, gure aitatxi, amatxik, gure gazteak, hori guztia sustengatu behar ditugu, eta bukatzeko turismoa eta ekonomia. Eh, hor ere ez dugu stop erraiten, baina hor pausa bat egin behar dugula. Eta kurtsorearen puntan eskoin mutura beti hor, meritzeko kantonamenduan aurkezten dira Josette Gazu eta Frank Perrin.